Thank you. Orduan ikusten un ez niolako ondo idatzi karta. Ba, nik ez dakit igual. Eh, em, la ingenitulako, bueno, ez genitun guk tú pero ingeniolako kristo eh, entrevista bat, eta eh, igual ez galako onak izan urte, olen urtean, jo, que Neri ez da, ez dakit ah, ba, pero bueno. Horen que me entero, ez nion y carta Ni, bai? Bai, zu ni, bain bentsatzen jartzen ez zela estare. Nik e-mail bat. Nik ez Ah, dauka! Hau, ah, ba, ez dela horren urterako la bidaltzen. Bueno, kaixo urte berri hon, zemuz urtea, guri bastante ondo, pero ya eskola guentatu bea. Que horror! Ta, hau pereza! Bueno, ustez zukeki zerbait zeneukala esateko, ez? Bai. Bai. Ez erregen zerbait. Ah, bai. Baltasarrek anduainei, hola, orain dela hiru urte, eh, aterazen udaletxeko balkoira, eta esan zu. Niños, que sepan que los reyes son los padres. Bueno, eta... Ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, Ja, eske que zen aizun, osea, mm. erregeak ziela, ola, e, eh, importan, e, osea, aitak ziela, ola, importantenak, baina, pues, ulertzen zen, pues, behaiek ziela aitak. Ja. Eta gero, ah, horrekin guatu diazun eri txiste bat. Sí. Superona, behira, eh? Da, bakizu azpeitin daudela lau errege mago? nekin. Dia, Gaspar, hola zen batez Mm, vestida de Melchor. Melchor va a saltar y se cayó. <laughs> Vale, bueno, o King gaudela zertik etxugu ya kontatzen. Vale, estar, le Papá, papá, ¿por qué el caracol va tan lento? Porque no tiene turbo. Vestad, Vestad Mamá, mamá, ¿por qué los de Colonia no se lavan ni se duchan? Porque nacen perfumados. Ah, bestia, bestia, bestia, Mamá, mamá, ¿Por qué? Y yo no el, el precio siempre sube. Para que luego baje. Bai, una. ¿Una qué? Bai. Eta, itxo inbestu adaukat ustedet. <laughs> E, hemen daukat apuntatu esan nuke. E, bai, mendago. dago, hemen dago. Ta, ta, ta. Gero ni. E, bai, zuk esan esan. A ver. E, lo de kua, kua, kua, Ah, bai, bai. Un un gran, va a París con su pato y dice, mira pato, este es el Museo de la Louvre. Cuac, ¿cómo que cuál? Este que tienes delante. Bueno, pato, venga, vamos a ver otra cosa. Mira pato, este es la Torre Eiffel. Cuac, <laughs> ¿cómo que cuál? Este que tienes delante. Bueno, me, me voy con el pato a la granja y mañana me vengo con el cerdo. El granjero se va a la granja, deja el pato y le dice al cerdo, mañana te llevo a París. Y el cerdo dice, oink. Y el granjero, hoy no, mañana. <laughs> Se ona. Beste bat. Se ona. Eh, pertsona batek, eh, juten da, ezakit, eh, basa mortura. Ta alkilatzen du dromedario kamello bat, ezakit. Mm -hmm. Ta instrukzioak ematen diote, ta eh, dromedarioari egiten dugu dela eh, uf, esaten badezu, uf, da aurrera, ez? Vale. Ta of, esaten badezu, gelditzen da. Orduan, eh, eh, pues, gidatzen duen pertsonak esaten du, uf, eta aurrera, hola, orduak, eta orduak, eta berrepente aurkitzen da, bi zentimetrora e, eh, akantilado batetik, eta justo lortzen du ez itza dela of justu da unian sentimetro mm. batera. Eta orduan esaten du, uuuuf! Osea, arroio salbatzen dela, baina nula hori zen, pues, aurrera kajuteko, pues, zer hortzen. Eta mm. beste bat, e, pixka mm. moldatu adagola Instagrameko argazki batetik, da... Ha, ah, ikusten duzu hori? Eh? Ikusten duzu hori? Ez, ez, nire aita daka horako zerbait, zeba, beak egiten du, pues, andure, andure zer belarritakoak mm. belarritakoak ah. saltzituzte bai eta mm, eh, pues e, bilagun juten dia linora o nilo nilo eh, bai egipzioko ez du bai erreka Ta, esaten du mira ahí hay un cocodrilo y un caimán caimán ta sabes diferenciarlos ta bestia no ta bestia Mira, ahora te lo explico. El cocodrilo está al lado del caimán. <laughs> ¡Qué malo! Orduan este bate que es aquí. Vale, hoy beste bat. En clase. Bueno, agua acelerada, ah, pero bueno. En clase. En Ekichu, si estás en un avión y repentinamente se prende fuego, ¿por dónde sales? por todos los telediarios de la tele. Uh, qué Cara. Ah, Soy Charra. Bueno... Nik uste hemen beste badaukatela, beru, eske daukat hemen apuntatuta. A me eske guri buru bat, mas humor, etebekoak eh, mm. Ah, eh, del año de la tos. Daukat apuntxo. Bueno, itxune, uste hemen dugola bat. Ah, eh, eta ta ta ta hemendik uste dagoela baten bat a ber zuk ez dakizu ebitarte mesta ni dakit hemen dituta puntatua hemen asko. bilatzen liburuan e, eh, ez esate bitartean nola ditzen da e, asmakizun bat bai vale vale esango izuet bat kaja sin llave tapa o bisagra Etxenet, o bisagra, pero dentro un tesoro dorado guarda. Eh, nik aldet erantzun, baina eh, deituko digute esan dute. Bai, eh, nahi dunak erantzun aldu deitu. Behatzi lau iru bost, bi zazpi, lau zero zazpi. Nei pixkat pollikiago. Behatzi lau iru bost, bi zazpi lau, zero, zazpi. Bale, ordu, nahi bazute asmakizuna guasmatu, deitu telefono e, horrei eta bota zuen apostua, bertzein uste zuten bale, dela. Bale, nikalde eta apostatu. Bale, nikalde eta apostatu. Ekik apostatuko du. Txai, apostatzezu? Ah, ez ez, osea, erantzuna, nik usteetan erantzuna mm. esan. Ez esan, porque uste zu Arrautza. Eh, hori. Bai. Itxoin. Baina gero esaten jazu. Bale. Bale, bueno, vale. pues joain deitu. Behatzi lau, irubost, bizazpi, lau zero, zazpira eta bota zuen apostua. Bitartean musika jarriko egu. Neba zute diruz, eh? Zer iruitzen kontra esanak dupla? Bale, neba kontra esanak eh, vale. dupla. Venga, Pablo! A berre? Eh. No tenemos tal día. Ah, Paulinho. Da Pablo. musika jarriko Sekula nuela erreko Zinegin nuen Ta zigarroa eskutan abilitzauek idazten Betian esan dut Umerik na Tan neren eska urdun dagoela esaten etorri zait tan justiko Ia almas hijo de puta Zemusa xa espaldiko Gure faltsukeria Kalean ikusia Hume ekikazia Beste alditan esan da Batzutan edan da Azkenean beti Ia zurretan ara barbikotea kantan Beti dabil saltan Ez bidatu gure hitzetan Beste alditan esan da Batzutan etan da zkenean Beti gezurretan ara barbikotea kantan Beti dabil saltan Ez bidatu gure hitzetan Eta Ez bila tugu da Eta A ver. A ver, entzute jazute? Bai. Ah. Nola itzen zea? eh? Nola itzen zea? Ni deitzen naiz, olatz. Olatz, eh? Deke me suena? Bueno, eta zurea postua zein da? Ba, nik ekik esan duen berdina esango dut, arrautza. Vale. Vale. Vale. Eta dirua apostatzen ezu edo... Ah, ez, ez, ez, ez, nik, ah, bueno, vale, asmatzen badet horrekin pozik. Mm, Eta bai. arrautzak apostatzen dituzu? Ez, ez. Bale, mm, igual dozena bat, bi dozena, dozena Ja, ez, ez, e, asmatzen badet, igual zuek zarik isa posibili diazute eman dozena bat, edo bi dozena. Ez que hemen eskura ez daukaguta, ba. Bueno, baina nitxingo den, azai, beste egun baten aldi azki, aldi azki. Ah, eh, Ala, azai, que Paper puska bat, hemen bai. Bai, hori badago. Bai, bai. marazkitxo bat, arautzena. No nahi zutena, nahi zutena, zuen esku. Ba, ez daki. Vale. Bueno, pues, orduan arrautza. Zuen, baina galdera bat. Bai. Arrautza, eh, osea, aldegon ustela. Bueno, barruan zerbait doratua badaka, bai. Ez, esan edet premioz, arrautza haber aldean ah, ustela. Ah, bueno, nahiago ez ez, eh, gila esan, ez, vale, nahiago ez Vale. eh, bueno, orduan arrautza. Vale. Bai, nire erantzuna da arrautza. Bai, vale. e, eh, poesian, haber mm. erantzuna zein den. E, eh, itxoi momentu bat. Pablo, norbaik gehiago dituko du? Ez zaten dakila, zik esango erantzuna. Gero igual behiz. zein den, arrautza. Eta, como pixka berandu deitu dezun, pues, sekik asmatu du. Ai, ya oh. lo siento, que oh. pena. Lástima. Bueno, ahí ya san, bestela ez egon saririk. Ya, bueno, vale. Mm. Ah, Paper sati bat eramango dizugu. Hori da. Zer? Paper sati bat eramango dizugu. Vale, vale, os ando. Va, ba, pasako dio Pablo Ori el vídeo bialtzeko, ¿vale? Vale. Bueno, venga, mi esker. Agur. Agur. Bale, en A orain asmakizuna. Bale, bai. kontatuko bat. Un... Itxen, kaldera, kaldera. Hau jartzu telefonoa esateko bai bai. bai bai. eta gauzat, hemen irratian, eh transmi... o, jo, que men gaudenak ezin dute erantzun. Hori da. Ez, que nio naiz. Bai, ez, badakizu. Ez, eh badaki jo biten agertzen zela, bueno, esan diazudako, baina egitan ez nitzen guatzen, eh? Bueno, pues... A ver, Iyargi, bota en asmakizuna. Un palito muy derechito y en su cabeza un sombrerito. Seis izango da. telefonora. Poliki, eh? Poliki. Vale, behatzi, lau, iru, bost, hogeita Saspi. hogeita Saspi. berrogei. Eh, eh, oh, azkarrago laureunda Saspi. Vale, laureunda Saspi vale orain ez dugu música, jartzen, es? Bai, hombre. Vale. Bueno, vale, berdai. Tu azkari vale. te eske. Ze, ze música jartzen dugu? Mm. Um, neri berdin zait. Mm. Mm. Beste norbaite proposatzea, Bueno, pues Pablo, jarri y ¿vale? Vale, Bai, eliges tu, eliges tú. Pero que no sea una ñoñez, claro. claro. Mercedes cedes. edukazuna. Hori da, lehenengoa. Time musika eta eh, telefonoa sonatzen aizela orduan, a ber, zein dago telefonoaren beste aldean? Kaixo? Kaixo, kaixo. Nola itzen zea? Nola itzen zea? Amets, daiz, amets, Abai, ah, bale. Eta zein da zure apostua? E, errepikatu dezakezue asmakizuna berriro mesedez? Venga, vale. Bueno, vale. Baino ez pentsa betitan egunik, eh? Azkeneko aldiz errepikatuko izugu. Vale, mi esker. Un palito muy derechito y en su cabeza un sombrerito. Ba, a ver, neri etortzen zaiburura horratza. Horratza? Bai. Barkatu. Baina... Ez da. Ez da. Mm. Pues beste batean izango da. Qué pena. Vale. Exactamente. Eh, eh Pista bat emango degu. Bai. Da baso konzerbait. Eta alda jan. Bai. Bueno, hori da. Tu, eh, vale, pista bat baino o hain berak ez ditu beste ah, gauza que ah, san, eh? O hai berriro. Eh, sí, claro. Bueno, berriz, eh, berriz errepikatuko telefonoa eta beste pertsona batek deitzea. Hori da. Eta kolgatu, ke bate arte. Vale, eskerrik asko. Eh. Aio! Vale. Aio. Telefonoa. Behatzi lau, iru bost, bi zazpi, lau Vale, berriro. Ba, Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Vale, Eta... Eta... Eta... Deitu Lau, iru, bost, bi, zazpi, lau, 0 zazpi. Ez dara ze zuin beharkarako. Bueno, berdin du. Ja, deitu dute, deitu dute. A ver, zein Deitu dute. den. Nor da? Kaixo, Beitu, eh, postolua. Etxe, maia, zein zea? Ah, pues ni naiz, mailiz. Eh, Maia, esan dugu dela basokoa eta aldala jan. Nola? Eh, pistak ziren. Nola, bas, basokoa eta aaa... Ah, vale, venga, berriz, berriz. Hori ez dut aiti, zergatik, neon du naiz deika, eta ah, ateratzen zan... Beste eh, aukera bat, ez? Ez, bai, aukera ez, eh, ateratzen zan komunikatzen, osea... Bale, venga, eh, esan, beste aukera badakazu? Bai, baina, pensatzen berde, dala jatekoa eta... Basuan, basukoa. Eta basukoa. Ba, basukoa. Bai, bai, bai. nondenak ez dia jaten, batzuk ez indiajan. Batzuk benen osuak dia. Ay, ba, eh, ez dakit, pensatzen behar dut, eh, gelditxu nahi zola, mm, ez dakitela. Beitu, pensatuko dut eta beitiko dut berriz, bale? Bale, bale, bale, agur, Bueno, a ver, eh, Pablo, nor, beste norbaitek beitu du? Ba, ah, vale, deitu imar dute, vale, vale. Vale, pues bitartean jarriko egu musika. Ja, ditzen dute beste Ah, bat, berio, eske, eske kristonek situa dakagu. Ba, ja. Arratxa deon. Zeintzea? Kaixo, ni Laura naiz. Bale, eta vale. esatezu? Ba, a ber, e, aurrekoan, aurrekoak esan du pospoloa, eta nik hori ere pentsatuan ekan, baina nola ez dan, ba, bai. beste, beste gauza pentsatu dut. Zer? Ze pentsatezu dela? Baino nahi zute, nire pentsatu detena ez dakaz basoarekin, baino, bueno. Ja, Zer. pues ez dakit bezbauka zerikusirik basoarekin hori izango den. Pues bota ingo detalare, porque etzai besterik okurritzen. Venga, tu habla. Bueno, A ver, esan ez dute dala makiltxo bat eta eta dakala txapetxoa, eh? Bai. bai, Vale. Ba, esango nuke dela letra bat, eta letra hori da I. Ez, ez, ¿Esta? Tubo, maña es. Es desgraciadamente... Ezin es... ezin etxi. Zue, trampati batu zehazte. Ez, ez, hola da, eta hori zilik era eta komprobatu zuk bertan. Nola, hola da, e, eh, ba, junberko nahi zordu nik usteko aben nunik dituzuten zuek asmatzen horiek, eh? Boligrafo eta paperetik. Eta, bueno, lagun baten liburutik. Vale, vale. Bueno, igual egia da, pues eh, izan daitezke, pues poloa ere izan zitekene. Aurreko pertsona etzego, etze bilen, oker. Ez, eh, edo zer. Bai. bai. Bueno, bai. eh... Ba... Ere izan rotu ez dakigu. Bai. Na, baina ba, eh, ez daka ezer, basokoa. Mm. Eh, ba. bueno. Vale. Ordu eh, zaririk ez, ez ezer, ez deitzearen, ez, ez, hartu, ez de, eh, gaituzu ez hartuko la... Ez zea batean, bombo batean, eta gero atera papertxo bat. Ez, ez, ez, ez, ez, Ah, bale, bueno, ez que igual eh, inork ez du asmatzen, eta inork ez bueno, du asmatzen, bueno, parte hartzen guztien hartzen. Pues ez bai, dago txaririk eh, inorretzat, eta punto. Arrautza ustelik inorretzat. Hori da. Hori da. Bale. Bueno, akertzeltarra, ba, animo pillo, eta zorionak ez, duen saioagatik, eh, superrandu iten dezue. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, bai. Onda izan eta bueno, musa honi Bai, bai, agur. A ber, eh, Marilisek, a ber, pentsatu du. Ah. Bueno, Pablo emengoak izutu ez dator lehen jorge jo, así que zerbait izaten dugu bitartean? Eh, zerbait ez du? Ez, pues jarriko egu musika bitartean. Mm, vale, pues guazen lehenoko kanta jartzeak eutzi egu horrer diska. Vale. Vale. necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? uste dut dela, perretxikoak. Ba! Bai! Baino, Iz dago saririk. Hori da eh? pena. Urrengo saiatuko geha prestatzen sari bat. Bai. Perretxiko txiki bat, bintzat. Zer? Ez? Perretxiko txiki bat? Barkatu, eh? baino. Baino. <laughs> hori da. Hori da. diru pixkatutzi, pues, lau ja. zentimo edo la. Zentimo bat. Bo, zentimo. Ba, izun ningo izuet? Eh? Izuma. Eh, eh, ja, ez daukat nik hori. Ah, zukuri. Ah, hori bai, hori bai. Ah, zukuri bai, eh? Nahi zuna. Ba, txuka gerozteko, Bai, do, milioi bat. Lola, hori bai. Bueno, tengo ego. Bai, vale. Hilda nagonean, vale. Bai. Itxi. Hori da. Ah, en el ah, más allá. Ah. Edo oh, herentzia jartzen dut, pues diruaren Bata por Komaren aren, ez aren, da bat, al fin, ezer, gorka aren Vale. Oso gorka, abizena? Eh? Abizena? Gorka? Ez, abizena. Aha, la Ah, vale. pues herencia jarrico de. Vale. La res, la bandiva. A ah, ver. Bueno, agur. Aio. Agur. Herentzian es gea, ez bazazu kiltzen lehenago, claro. Herencia res, en el más allá. Ah, bueno, eh, oain, eh, egingo gu. Zer? Eh, pues... guk e, eh, ukiko aukera behaiek e, eh, deitzen eh, dut guk, zango deitzen, du, deitzen dunak aldu esan ze, kanta bat nahi duna jarri. Bale, Eta behak eskatuko digu... Osea, e, deitzen digute eta eskatzen digute abesti bat jartzea. Eh? Hori da. Hori da. Mm. Itxen txen, eskatuko digute hiru abesti edo bi eta guk erabakiko Egu zen jarri. Bale? Eh? Super ondo. Hori esan dezu, eh? Bueno, pues deitzen duten bitartian, utziko egu erdizka jarri utzi egu berriro mu, eh, kanta. Vale? Ares duten deitzen. Vale, ba, Baina, bat. Deitu edo mesu bat. Mm. Jo que se. Deitu. deitu. Deitu. deitu. deitu. es que eh, igual berriz abestia, pues... Horregaiti jartze gu jatola bukatzegu, eh? Ah, bale. Oida. Vale. entiendo lo que pasa cuando arde el fuego. Si sabe los caminos cuando hay estrellas. Si puedo vivir o lo que cae al suelo. Si no me falta la esperanza, gracias a la mañana. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? cómo se levanta la gente. Yo no necesito poder. norbaitek deitu du, a ber, bai. join, eh? Bai, bai, bai. bai. A, a ber, bai. jartzen abisatzen da. Esan abestiaren izena, Bal, eta, eta gero guk hiru edo bioietatik batera akiko dugu. vale. ja dator. A ber, zein da? Amagoia. Bale? Kaixo. Kaixo? kaixo. Bai, zein zea? No, bai, kaixo. Amagoia. Zuri ez dizugu lehen entzun? Bai. Ez. Eh? Ba, ah, ez da olat. Ez da olat. Ez, zamagoia. Bueno, berdin du. Zuke san iru abesti. Bueno, zik kanta nahi. Eh, zik kanta. Ba, ez pala ba, berdin zait. Como que berdin zaizu? Ez palak taldearen. Ah! Itzala. Berdin zait. Espalak palak. Bale, palak. Vale. Mm, vale, ta se canta. Hori da. berdin zait izena du abestiak. Ah, vale. Vale. Vale. Vale. Eh, pizka tardatuko gu, porque mendago teknikoa eta... klaro. bai, bino, ez daki hori jarriko digun. Lehenengo deitu barriko digute beste bi edo beste pertsona batek erakitzeko zekanta. Ez hori da. Ez da, hori da, hori hori da, hori da, hori Bai, ez errigatik. Zamagoia. Agur. perionak, eh, eh, aio. Ino izarte. Uste, ez zela egin ama, eh. Ose, hola, txola, txola. Bai, ninguen urte eskola zizan zela. Ez que nire ama, eh, izen berdinak. Bueno, pues... Norbaite doi haitu du? Ba, berdin. Bueno, pues, evitartean eh, jarriko dugu, ete ez enkanta bat. Ah, bai. Bai. Taze, ba. Eh, zenik esaten, bale. Vale. Bueno, Pablo, sedes jarri hoy. Venga, Técnico. Técnico. Teknitiko. Eta es ez doa, ah, esaten duk ez zaio. A ber, eh, D, eh. Ah, eh? PS. Ah, está. ya está. PS. PS. Ah, ulertu ez PS. Bai, nik ere. Geldia zinak izan ginen, izari askorra zeruan Maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara Eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu ez da da gaua balitz bezala Egingo dugu ez da Egingo dugu ez da berreskuratuko ditugu Erortzean galdutako indarrak Berriz berotuko ditugu Ahotxak elkartzeko kantu herri batean Horain ez ezara denborak itzali Aspaldi piztu genuen sugarra ego gomine baina itzuli gara Tazkeneko gaua baditz ezala Egingo dugu ez da Egingo dugu ez da Berriz erotuko ditugu ahotxak Elkartzeko kanku berri batean Egingo du gu eskandar Horrek ez bezala denbora genuen sugarra Udurreko minen baina itzuli gara Tazkenean egno gau abalitz bezala Egingo dugu gu Bueno, norbaitak deitu du? Ez, ez etorri guzatuz teknikonek Ke pena, eh? Eh, mango dugu denbora pixka bat gehiago, eh, edo... Eh, susan Ni jarriko nunca beste bestia directo eta ez da, eh? Bai, ez palak berdintzak. Ez, denbora gehiago, bueno, bai. eh, guk, eh, orain, eh, kontatuko ditugu txiste batzuk gehiago... txiste batzuk, igual ez, ez? Igual ja liburuak Vale, liburuak bai. rekomendatuko ditugu, eta denbora horretan norbaitek deitzen badu, ba, ondo, eta estela Baina, kanta jartzen dugu. Gero txomin, ez? Bai, Liburuak eta gero bai, txomin, eta bertxo mine izekartzen digun. Mm, egia da, eh? Bueno, daukaztu baten bat edo ni ditut batzu? Ni ditut beste batzu. Bale, postuk esan. Bale, jarri hasiko da, rekomendatzen. Ni daukat txika logo. Ah, e, eh, justo horren txibertan. Bale, vale. Eh, ze, mania daukate, pero bueno, zu jarraitu. Eh, ¡Chica O da! ¿O cualquier hora que ¿eh? porque orain arte... Vale, se hartzea eta... Vale. vale, a ver, Pablo, teléfono, teléfono, mi casa. Este, mi, casa, teléfono! Venga, Pablo. una a ver, y Venga, Pablo. A ver, a ver... Ya está, dator usted. Kaixo, kaixo, kaixo, Va kaixo, el Kaixo sabi naiz. Mm, ah, eta ze abesti nahi duzu? Kaixo ba bira nik nahiko nuke kuraia taldearen egun sentian. Vale. Nola ze talde? Kuraia, ez? Uraia. Uraia, kuraiaren taldea. Ba. Uraia edo uraia? Bai, kuraia taldea eta egun sentian abestia da. U edo u. Bai, hor, gaztainon... DJ gurekin... Bale, eh, eta ah, kanta nola ah, izen da? Eh? Ah. Egun sentian. Bale. Ados. Bai. bale. Ba, ah. ba, agur. Agur. Agur. Inizate. Agur. Kurian izen. Kuraia. Ah. Bueno, segituko gu liburuekin. Bai, venga, bai. Bai, pues da, neska bat Bai? En, esnatzen diotela ezak ze pasatzelako atakatzute edola, eta urduan bera bakarrikan eskapatzen da eta mendian gehatzen da, eta pues hor bizitzen da en jama bi urte edo, ir urte edo ezakit. La uste ez? Edo sei usteziela, ziela, bueno, ezakit En urte batzuk hor, en animaliekin eta hola eta egiten du, pues, aventurak. Otxoekin. Eh, Osea, mm. bat, animalia... Baina otxo bai. da bere tipo laguno beren, ez? Mm, bai. Mm, Irite haute, bai. eski horre drama jartzen du. Ez. Eh, bukatu ez du? bai. Eh? Bukatu ez du, bale. Mm, Ni bai. daukat beste... Iru baino idazle berdinak anak Daukat naufragius, naufragios en la costa vasca 1900 76 a 2016 eh, Eka zehortazua Da, pues urte horietan urperatu zien barko eta zetola nun urperatu zien ah. Zeba, ze kargamentero maten zuten Rollo zien. dokumental Eta gero idazle berdinana ere naufragius e, Getaria e, garren mendean e, Eta berdinana Eta gero ere bai e, berdina, idazle berdinana, de, den egitazko, eh? Iturri txiki, dele bai, getarian aurkitu zien, gerra baten kainoiak, bueno, duela gutxi ostiralan egon zen txarla horrena, eta usteet gero egoten dila txarla guztiak egoten dienak lokal berrian, E, noletzen da, infozintziliken e, guerdian errepikapena esango nuke, eh? ez dut zer konfirmatzen. Ondo. Eta, pues, hori, eta gero, pues, aurkitzen dago la guerra e, gallego ga, e, batzuk frantzesen kontra, e, zenbat irizien... Gabatxos, Bai, hola, eta gero ere bai dago, e, ze barko bat kargante aurperatu zela, eta ere bai zerrekin trafikatzen zuten esklaboak erosteko Afrikan, eto Eta gehiago, abai ah, daukat ere bai, el simarillon. Ah, mm. Mm, dela... J.R.R. Tolkien. Bai, eta eh, Hobbit eta Señor de los Anilloseko eta beste liburu askon e, planeta berdineko e, liburu guztien hasiera dela nola sortu zen planeta hori te bai orain uste daudela botatzen ezakinun e, eh, serie bat deitzen dela Los Anillos de Poder eta hor ere agertzen dela idatzita eta hola Y para gustar información, euskeraz dago. Bai, eh? arraro iritzen zait, porque justo lehen gurtan, maso menos, iraian edo botatzen dute gazteleraz, lehenengo aldiz, eta papetan ere euskeraz botatzen dute. Eh, pues euskeraz badago. Ja, ja, Da hienetan azkar, rain azkar, ez Ja. Bueno, El señor de los anillos euskeraz ez dago. Eh. Ja, eta hori eh, dara... badago, Bai. Ez, pelikula ez eta aterazela bi mila eta bian. Eta hobbit aterazela bi mila eta mabian ez dago. -hmm. Zea raro. Niko ja. bat izango nuke. Zen, eta bian. Bueno. Amabi. Mm. amabi. eta amabi, amabi. Oain ni. Niko bai. Pues, nik rekomendatzen dut... Eh, Hola? Eliburu bat, eh, bai. deitzen dela Voltaire Kaleko Aventurak. Eta da saga bat... Eh, saga bat? Bai, pues zerrena? dia, e, bi anai arreba edo bi lagun e, misterioak pasatzen diela eta e, resolbitzen o, e, pos bai, resolbitzen juten diena. Detektibia. Ez, ez dia de, de, detektibia. Ez dia Sherlock Holmes eta hauek. Ez. Mm. Eta Watson. Bueno, zu... Watson medikua. Bueno, ah, bai. berdin. Bai. Mm. E, zuk ekidak rekomendatzeko? utzi pentsatzea. Mm. Deitzen nigu bestela txomeskulu zeri. Ez dator gero. Ah, uste, nun jala izteko. Ni bai. uste gero datorrela. Baina zu jungo zabere bilaz. Ilargi, zuk ez duz ez zer gaio. Ni ditu. Eta zu pasoa. Ah, hostia, eh, guatzen naiz, eh, rekaldu batzuk egin behar ditutela, gero. Bai. Bai. Ta parte alde zuzun zuka abisatzea. Bai. Bai. Mm, vale. bale. Bale. orduan, ba, jarraian jutzen dut. Mm, vale. bueno, mm. eta gero bueltatuko zea? Bueno, en fin, utzi, ilargik daka zerbait esateko. Bueno, bale. Ni ditut lau edo hiru liburu gehiago gomendatzeko. Mm, bale. Bada. Eta esate bezu txominek lata eman zizula, seguro. Pues bai, eman zigun lata. Kriston horrorosa da. Horrorosa da. Bueno, pues, mm. en... Bat da Harry Potter doala, pues, mago batez, en bat dela Voldemort, dela gaizto bat, eta haiteute, pues, aventurak, Harry Potter eta, en ta... Zazpian Harry Potteren ahil du, pues, Voldemort. Ke guai. Eta da, baritekin eta hola magiaren zerbaitena. Ajo. Que Osa, magiaren historia. Bai, ni, ni gomendatzen dizuet. Na, nahi ez itxaidan asko gustatu. Ja, neri ez da. Neri, bai. Nahiago tenaki pertsonak ezpat egin etola, ez nuke rekomendatzen. Hiltzen dia pertsonak. Ja, pero... Baina, odola ateratzen da. Ez. Uztet ez, ez. Mm. Da, batetik zazpira eta zazpiaitu bi parte. Ez, liburua pelikulak ez. Bueno. Ta, listo. Bueno. Ah, eta... Eta eh, en autora berdina J. K. egin zuen ere bai liburu bat el zerditoen abida eta ere irakurri dut eta guai dago. Eta zertaz doa? Pues en txerri bat beste batekin gau batean jumar dute salbatza beste mm. txerri bat eta hola. Eta txerriak dia de matadero la jateko, eta... Ez dia peluche bat. Ah, pelutxe. Mm. Nina bai. Eta gertzen da, pues, galtzen dien gauza guztiak dago beste mundu batean bizirikan. Artu topatu arte gauza horiek Unibertsio diferenteak. Bai. Unibertsioz. Ta listo. Bale, pues, nola ez duen beste inorrek deitu. E, aukeratuko dugu mm. kanta bat eta gero bukaeran ematen madu denbora bestea jarriko dugu. Vale, ordun, e, erabat... Xabi edo nola zen bestea? Xabi ez zen, Xabi. Bai, bai. Xabi eta bestea. Xabi zena, zen. Ah, Javi. amagoia. amagoya. Zen Javi Xabi. Vale, zen Javi Xabi. Xabi. Javi. Bueno, a ver, dintu Xabi edo mm. amagoya. Hori da. Pues, nola, eh, abecedario lehenengoa den Ah, pues jarriko egu amagoia, bale? Bale, bueno, bale. Eh. Bai, pues xabi, mm. urrengo batean, pues... Ez dakigu. Bai. Eta zuria, xabirena, pues igual, bukaeran demora ematen badigu, jarriko egu. Ez que zuria pixka luzera bakizu, eh? Bai. Bai. Mm, vale. Vale. Ez minutu! Mesedez, eh, xabi? Mm zelu zea! A ver, bueno, guri favorezitzen zigun egoteko preparatzen gauza gehiago izateko. Bueno, berdi, bai binezke, ez dakagu denborazko, ba. pero ordun ez pala eh, berdin zait. Hori da, venga, Pablo. Venga. Mm. Dale, caña. Dale, caña. en bila... En... Eta gero rekaduak ematea, e, eh, kompra asko dakat, mm. que e, pixka tardatuko dut, bale? Eta bueno, zertako ja kompra guztiak? Hori eh, da. E, eske, nik egiten duten, nada, pues, so, bete bat, eske amak enkargatu dit, eta itak, eske, mm. ja, nola onduan, uste de tolako zerbait esan zian, bueno, eroski edo mm, nola dago norronduan eroski bat? Bai, eroski bat, bai. Bueno, pues horrea mm. esan dijuteko de paso. Ja. Eta ze, ya beto zerako komprakitea. Bai. Ah, horregatik. Bueno, pues agur. Agur. Bueno, a ver txomineko hain ze kontatzen dugu. Hori da, espero ez ematea beste txapa. Ba, lengua, lengua mezela. Lengua txapa eman zigun. Ja. Ze txapa! Buen espez bueno, taberretortzen den! Bai, hori da. Esan du tardatuko hula, porque bilatzea jumbar izan da. Bueno, jungo naiz bere bilatze! Txon bizko luzen bila, pero esi beste junda. Ah, hemen da, oh! Eske... Zema tardatze zun, txomin? Eske, juste noski, neon. Eh, horretzen mm. ditu, moltsak. Eta korrika etorzea. Ah, bueno, bai. Mm. Eh, lapurtu inet. <laughs> Eh, sartu ditut arropan ta hor mm. Bueno, o gaude zurekin delito bate Gonzalez. Bai, jate mm. kon Eta entzuten badu ah. polizia irratia? Mm. ordango ba, eh, ordangon leiotik saltati en eh, bai, ditu <laughs> emaite. barroteak. Mm. Hori da. Eh? Si ja nen buruakin ustende. Ni de aquí. Bueno, Ez, nitu manga komendatu behar. Ah, bai, nitu bai. bai. Bai, bueno, dakar bat, eh, el chico de los ojos de gato. eh, doa, pues, bueno, eh, ume bat dakala begia katuana, mm. belarriak eta azkazalak eta hola, da doa la kaletik. Eta, vale. Bai. eh, osea, eskantzatzen duen etxe guztitan, eh, gertatzen niela, osea, asesinatuak eta horrela. Eta berak hiltzei du? Ez. Mm. Mea laguntzen nire resolbitzen. Gia. Yeah. Oh. Mai. Eta hori gertitzen da. Dituzu manga mm. gehiago mendatzeko edo? Ez. Hori da. Hai. Ke pena. Poste gutxi honetan. Ja. Bestetan gehiago. Bai. Mm. Bueno, eh, gero ere... Ai, oren guantu nahiz Dragon Ball. Abai. Ah, Gehienek ezagun dugu dute. Ni ez. Ma, pues, Goku, son Goku, pues... Eh. Dau, bueno, ya se nenden dirakurri, antzinen zekin, antzinen lindo. Hortun zertako rekomendatzen zu. Eh, Hori da. Bueno, esaten dut irakurtzeko eta punto. Manga bada. Bai. Bueno, eta um, besterik ez dakazu. Mm, a ver, un jipen txatzea. oro en el rincón, pentsatzen. Jartzen da Bueno, bitartean jarriko gu musika pixkat pentsatzen bitartean. Pablo, pon jalo. No, Harry, lehen ongia hor ikusten. Bai, jalo da jalo. Oh, ah, vale, jalo, pues hoy. Harry jalo. Venga, hola pentsatzeko denbora dauka. Mm. Sedez. Pues jalo. Jalo, alo, Edo! Eske, nire egoten da? Eske, ja, esaten du asko era ordenadorakin superrona dela, tola? eta ordenadora eh? Pero, es aquí te. El también comían, no va yo Pero el protagonista era un jalo, ya que hacía el un gran papelazo, y a todos o Churras, churras, Churra, churra, churras, que hallo, eh. Churras, churra, churras, oh, que hallo, eh. Tampoco de guerra hueron de sus jalos con da cresta carea a Usted Da animales Muy mosqueados hicieron a maleta foro, foron agro como canta Este pues jalo Churra, churra, churras Que jallo é Churra, churra, churra Pero que jallo es la sembramida ah. ah, pues Doa, zenbramak posatzen dela del batetik, eta zainola se va que pues mm. caca y Ah, eta hori fijo manga bat dela. Bai, porque euskeraz la cuchilla te duela gutxi lengua lehenengo ya te eta dicho una hori. Ja. Pues beste manatenente. Pues beste te Mani. Ah. Em, es una chela! ¡Inventa indezu. Eh, bueno, nahi. Ah. Inventatu dezu? Inventatu egin dezula? Eta beste bat pentsatua, inventatua. Igual urrengoan aurkitzen, net. Bueno, orduan, june egin behar zera? Zara den? Bai, bai, bai, bai, dena. Horren guanetu horriko Bai. Bale, espero denbora gehiagoketzen. Bai. Aio. Ze ondo. Ze ondo. ez horriko da horren berri. Ze pena. Ai, bueno. Ez, zurrengo aztean likor kafe dago. Ai, gira. Mm, ah, ez eh. mm. Espero ez etortzea horrengoan ez horrengoan. Ez que egin bar gugu beti, osa. Mm. Ja te digo. Bestea eki horrek galtzen du ta. Ba, ja te digo. Bestea. Ja, ni se dago no la chomirekin. Ja. Ja, es que fijo ni que san no que cero discutatzen dutela, eh. Bai, igual bai. genuke club bat gu lauak mm. topatzeko. Eh, bai, kaixo. Kaixo, hemen dator erosketak egin ditut. Zelo zizu? Droga! Ah. Bai, asko. Alkola txarra da, eh? Mesedez, eh? Ah, ez, nire amantzako, nire amantzako. Ah, bale, ah, bale. Ah, eta, itona monak ez? Ah, jaita da daude. Eh, lehen erosten nien asko, eta orduan plo. Zer nintzuten, sudurrekoa edo besokoa? Na, biak. Mm. Ah, ke pena. Ba, pena, pena, ez da, pena. Ja. Mm. Eta, bueno, pues... que de eso que se te nuke Va, mm. Ni uste ez Hain ah, insultar azte ditula! Ostras! Hori da importante. Es que hainbeste deita hainbeste txomin? Mm. Egia da, bueno, txomin ez egon ez la humilito. Bueno, a ver, zian, zer dakago insultoetan? Importantena. Eben, eh, a ver, orain eh? Mm. a ver, resumiendo. Resumiendo. Daukagu. Daukagu. Bale, denak euskeraz daude, baina... Denak euskeraz daude, baina erantzuna gazteleraz. Bale, berdin du. Zukizilo. Mm, bale, bale, bale, bale. Arta burua, tonto. Gehienek nahi dut esan tonto, eh? Txori burua, zentzugabea. Kaiku, ez da marka, eh? Da tonto. Eta, esango ditut, lau, ditut gehiagurren gotarako. Kakatia, pertsona beldurtia. Bai, eta ditut amairu zien hasik oraindik ditut urrengorako kenduko diogu lau. Behatzi, ez? Bale, behatzi. Eta nik daukat bat ke, fijo bak izutela mongolo. Mm, mm oh, Mongolo o mongola. Oida, mongoliako insulto... Mm. bueno, ezakit, eh. Bai, de insulto bat? Bai, mongolo, no sé, ah, no sé. Era biltzena, mm. era manko bezala. Zer da manko? Eh, eskugabia. A. Ah. Noiztik? Eh, eh, esan nahi du, osea, zerbaitetan gaizki jolasen ezula, hola, mm. baina, osea, er, esaten ez unian, hola, baina ere esan nahi du, falta zaiola esku bat. Bueno, mm, vale. Vale, vale. Ematen vale. du Franco. Ya, ya. Blanco, que tiene el culo blanco. Bueno, bueno, Berdin, ez dut ezer jango. Bai, ez dela. Eh, eta, zer Su madre le va con Ariel. Ya. <laughs> Nik ez nekin Ariel Lesik zela. Ariel ez da. Ariel izen bada. Eh. Masterchefen e... atea zen e, konkursante bat dola izen <laughs> zena. Masterchefen ikustez. Eh, hombre, osa... ni pentsatzen zela Ariel jaboi bat edo. Bai, bai. ere, ere. Pues ba, Ariel elorrek asko garbitzen zu. Ja, ja. Bai, asko gustatzen zitezkion las perlas, uste. Urduan, eh, nola, masterchef... Ah, eta platera garbitza. <laughs> Normal. Masterchefeko hori, urduan oso garbiago marko du. Ba, ez dakit. Ari, pues... Quizá. Ba, igual. Baina, Ariel ez da lavavajilla, so, pa limpiar platos bai, hoy. pero... Bai, igual, igual. Horein mm. dago de todo. Bai. Gaur egun aldaz, incluso, benenoakin, egon... Aquí, venenakin buzutxatzen edo pistolakin beste haien botatzen ba lauretan, Edo... Lo tipiko. La uretazko mm. pistola. Claro, edo arakid ikusi egiten bat piztinan, ahorkatutako bat ez dakit nun, mm, de todo. A ber, edo zuidon ikusi bai, e, polizia sirenakin olentzerokin hor barroan gidatzen txapelakin eta disparatzen loko bat, bezala, ikusi zen duten bezala drogatua dago. Bueno, e, ni yeah. batean junitzen e, eh, txominen etxera eta, bueno, izagize ba, kadaber pila bat zegoen. Bua, ah, pues asesino. Ai, mesedes, yeah. txomine. Ez, ez que erosten ditu e, manga idazleen gorputzak. Ah, <laughs> eta hiltzen ditu batzuk igual. Ez, eh, oean sartzen ditu lo mm. egiteko. Mm. Bai, perutxez. Bueno, disekatuak daude, eh? Ah, Bueno. Ni paralizatua ez, osea, nik traumatizatua gatzen ez horrekin. Ni ere, pero nola da un poco loko. Eta asesinatuak ere. Ber asesinatzen ditu. Bueno, eta bestela, jake, orain ez dukagun ezer esateko otola, jarriko e, dugu. Xabire. Bai, musiko ikatxoa. Bai, suerte. Bai, e, bai. E, eh, bai, eh. kurakete, kurakete. Bueno, eta hemen utziko dugu gaurko bai, programa. Musika, eta hemen di kurengo astera, ez urrengo astera. Bi bueno, ez dakigu. Igual bi jarraien ite duteliko kafe. Badera bat, abestia eta gero agurtzen gea edo orain. Ez orain. Orain, Eh? Vale. Bueno, bueno agur! Arte! Kerbelt. Agu